Coboară din ceruri, o Duhule Sfânt, biserica întreagă te așteaptă, ca răul să fie înfrânt, pe-a binelui cale ne ndreaptă ca răul să fie înfrânt, pe-a binelui cale ne ndreaptă coboară Coboară din ceruri, o Duhule Sfânt, Coboară, coboară din ceruri, o Duhule Sfânt.